السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد يكم حمد الله سبحانه وتعالى كذلك كوم بالصلاه والسلام على صلى الله عليه وسلم نكوسيني pamoja na nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wiki iliyopita katika hii darasa ya hadithi katika kitabu cha al-arba'un an-nawawiyya tulikuwa tumeangalia hadithi ya kwanza واليوم ندخل في الحديث الثاني na leo tunaingia katika hadithi ya pili na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال النووي رحمه الله الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شريف بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وابى كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني أن مراتها قال أن تدى ربتها وأن ترى الحفاة العراة الحالة لعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلقا فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم نعم الحديث الثاني حديث يبيل عن عمر رضي الله عنه أيضا كتوك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فيها قال امسما بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سيتي تكون تمكا بلا متوم صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم wakati sisi tukiwa tumekaa mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallama au tukiwa tumekaa kwa mtume sallallahu alayhi wasallama dhata yaumin siku moja au siku miongoni mwa masiku kama kaada maswahaba walikuwa wanapenda sana kukaa na mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo siku wamekaa pamoja na mtume Umar anasema ibtala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab mara akatutokea mtu ambaye nguo zake zilikuwa ni nyeupe sana walikuwa wamekaa mara akaja mtu ambaye nguo zake zilikuwa ni nyeupe sana nguo zake zilikuwa nyeupe sana shadidu bayadhi thiyab nguo zake ni nyeupe sana shadidu sawadi sha'ri nywele zake ni nyeusi sana shadidu sawadi sha'ri nywele zake ni nyeusi sana la yura alayhi atharu safar haonekani na athari ya safari la yura alayhi atharu safar haonekani na athari ya safari haonekani kama ni msafiri wala yaarifuhu minna ahadun na hakuna anayemjua katika sisi yeyote yani mwenyewe haonekani na athari ya safari haonekani na alama ya safari lakini katika sisi hakuna anemjua katika sisi hakuna anemjua wala yaarifu minna ahadun katika sisi hakuna yeyote yule ambaye anemjua hatta jalasa ila nabii sallallahu alayhi wasallam mpaka akakaa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hatta jalasa ila nabii sallallahu alayhi wasallam mpaka kafika na kukaa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam asnada rukbatayhi ila rukbatayhi akaweka pamoja magoti yake na magoti ya mtume sallallahu alayhi wasallam yani akaweka pamoja yale magoti yake pamoja na magoti ya mtume sallallahu alayhi wasallam ukaji kama vile anavyokaa mtu kwenye kwenye swali hasa baina uh, ah, ya sajida mbili kona yeye alipokuwa amekaa alikaa hivyo hivyo akakaribisha yale magoti yake kwenye magoti ya mtume sallallahu alaihi wasallam wada kaffaihi ala fakhidhaihi akaweka vitenje vyake vya mikono juu ya mapaja ya mtume sallallahu alaihi wasallam ووضع كفيه على فخذيه akaweka viganja vyake vya mikono juu ya mapaja ya mtume sallallahu alayhi wasallam waqala na akasema waqala na akasema ya muhammadu akhbirni 'anil islam ewe muhammad نيلي غوسو إسلام يا محمد اخبرني عن الاسلام يا محمد نيلي غصو إسلام واسلام منين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكسم متوم صلى الله عليه وسلم الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وشهد ليه kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah antashhada ushuhudilie alla ilaha illa Allah hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wa anna muhammadan rasulullah na hakika ya muhammad ni mtume wa Allah wa anna muhammadan rasulullah na hakika ya Muhammad ni mtume wa Allah watukima sala na usimamishe swala watukima salata na usimamishe swala watuktia zakata na utoe zaka watuktia zakata na utoe zaka watasuma ramadhana na ufunge ramadhani watasuma ramadhana na ufunge ramadhani watahujja albayta in istata'ta ilayhi sabila na uhiji nyumba ya Allah ikiwa utakuwa na uwezo watahujja albayta in istata'ta ilayhi sabila na uhiji nyumba ya Allah ikiwa utakuwa na uwezo qala akasema yule mgeni akasema yule mtu asiyojulikana sadaka umesema kweli sadaka umesema kweli qala umar akasema faajibna lahu tukamshangaa faajibna lahu tukamshangaa yule mtu yasalu wa yusaddiquhu anamuuliza alafu anamsadikisha sisi tunachangai kwa sababu sikajua mtu anapouliza hajui anasubiri majibu apewe aende huko kafanyie kazi lakini mgeni huyu yeye anauliza anapojibiwa anasadikisha tukamshangaa kwa hilo qala akasema yule mgeni fa akhbirni 'anil iman nieleze kuhusu imani fa akhbirni 'anil iman nieleze kuhusu imani imani ni nini qala akasema mtume sallallahu alayhi wasallama an tu'mina billah imani ni wewe kumwamini Allah an tu'mina billah umwamini Allah wa malaikatihi na malaika wake wa malaikatihi na malaika wake wa kutubihi na vitabu vyake wa kutubihi na vitabu vyake wa rusulihi na mitume wake wa rusulihi na mitume wake waliyaumi al-akhir na siku ya mwisho waliyaumi al-akhir na siku ya mwisho watu'mina qadari khairihi wa sharrihi na uamini kadari kheri yake na shari yake watu'mina qadari na uamini kadari khairihi wa sharrihi khairi yake na shari yake qala akasema yule mgeni sadaka umesema kweli sadaka qala akasema fa akhbirni an al-ihsan nieleze kuhusu ihsan fa akhbirni an al-ihsan nieleze kuhusu ihsan ihsan ni kitu gani qala akasema mtume sallallahu alayhi wasallama an ta'budu Allah ka'annaka tarahu umwabudu Allah kana kwamba wewe unamuona an ta'budu Allah ka'annaka tarahu umwabudu Allah kama vile unamuona fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ikiwa humuoni yeye anakuona fa in lam takun tarahu ikiwa humuoni fa innahu yaraka yeye anakuona qala akasema fa akhbirni an saa nieleze kuhusu kiyama fa akhbirni an saa nieleze kuhusu kiyama qala mtume صلى الله عليه akasema كما ما المسؤول عنها باعلم من السائل hakuwa من kuulizwa kuhusu hicho kiyama ni mjuzi zaidi kumshinda anayeulizwa mal mas'ulu anha bi'alama min as hakuwa mwenye kuulizwa kuhusu hicho kiyama ni mjuzi zaidi kumshinda muulizaji قال اكسم يله مجين فاخبرني عن اماراتها نيلذ علم ذات فاخبرني عن اماراتها نيلذ علم ذات دليل ذات علامه القيامه دليل القيامه قال نبي صلى الله عليه وسلم اكسمه an tarida al-amatu rabbataha katika alama za hicho kiama ni pale ambapo kijakazi atakapomzaa bwana wake antada al-amatu rabbataha pale ambapo kijakazi atakapomzaa bwana wake kijakazi atakapomzaa bwana wake واذكر الغفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان na utakavyoona watu wa pikupeku utakavyoona watu wa pikupeku watembea pikupeku al-urata watu wa uchi watembea uchi al-alata masikini al'alata masikini ri'a ash-shai wachunga mbuzi ri'a ash wachunga mbuzi yatatawaluna yatatawaluna fil wakishindana kurefusha majengo wakirefusha majengo walikuwa maskini tembea peku peku za kuvaa hamna maskini mafukara wachunga mbuzi tu lakini wakafikia hatua wakaanza kujenga majengo marefu marefu baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kujibu hili swali qala umar akasema thumma talaqa kisha yule bwana akaondoka thumma taraka kisha akaondoka falabistu maliya na imekuja katika baadhi ya nusu baadhi ya nusa falabitha maliya lakini falabistu maliya ndio ambayo imekuja sehemu nyingi anasema falabithu maliya nikakaa kipindi kirefu nikakaa kipindi kirefu thumma qala kisha mtume akasema yani baada ya hicho kipindi kupita mtume akasema ya umaru ewe umar asadiri man sa'il je unamjua muulizaji wa yale maswali ya siku ile atadiri man sa'il je unamjua muulizaji qultu Omar akasema nikasema mimi Allahu wa rasuluhu a'lam Allah na mtume wake ndio wajuzi Allahu wa rasuluhu a'lam Allah na mtume wake ndio wajuzi qala mtume akasema fa innahu jibrilu ataku yuallimukum dina hakika yeye ni jibril amekuja kukufundisheni dini yenu fa jibril hakika ni jibril atakum yuallimukum dinakum amekujieni kukufundisheni dini yenu sawa muslimu hii hadithi katika sahihi هي hadithi hii hadithi ni kutoka kwa Umar lakini msimuliaji wa hii hadithi ni Abdullah ibn Umar kutoka kwa baba yake bimaana hadatha bihi Abdullah ibn Umar an abi kaisimulia hii hadithi Abdullah ibn Umar kutoka kwa baba yake walitahdithihi bihi qiswa na ibn Umar kuisimulia hii hadithi kuna kisa ibn Umar kuisimulia hii hadithi kulikuwa na kisa ذكرها مسلم بين يدي hadha الحديث amekitaja hicho kisa muslim wakati alipoeleta hii hadithi kwenye sahihi yake biisnadihi alipoleta isnadi yake kisha amekusimulia Imam Muslim kwenye sahihi yake alipoleta hii hadithi kwa isnadi yake aliposema an Yahya bin Ya'man kutoka kwa Yahya bin Ya'man yani kwenye ile isnad akasema an Yahya bin Ya'man kutoka kwa Yahya bin Ya'man qala amesema yani hapa yananukuliwa maneno aliyoyasema Yahya bin Ya'man akisema kana awwalu man kana fil qadar bil basra maa badrul juhani alikuwa wa mwanzo kusema katika kadar huko Basra ni mtu ambaye jina lake anaitwa Ma'badun al wa kwanza kabisa kuzungumza habari za kadar huko Basra alikuwa anaitwa Ma'badun al Yahya anasema fantalaqtu ana wa Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari nikatoka mimi na Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari yake mwenyewe anasema nikatoka mimi na Humayd uh, ibn Abdurrahman al-Himyari hajaini au mu'tamarin hali ya kuwa ni mahaji au halikuwa ni wafanyaji wa umra nikatoka mimi na uh, Umayr ibn Abdurrahman al-Himyari hajain haliyakuwa uh, ni mahujaji au mukutamaraini au haliyakuwa ni wafanyaji wa umra tukatoka zetu huko basi huko kuliko sema abadi za Kadari huko huko aliko maabadu al-Duhani tukatoka huko sitari ya kuwa ni mahujaji au ni wafanyaji wa umra fakulna tukasema yani anasema haya maneno tukasema laulakina ahadan min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam fasalnahu amma yaqulu haula fil qadar lau tungekutana na mmoja katika maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam tukamuuliza kuhusiana na yale wanayoyasema hao kuhusu kada hii safari yetu ambayo tunaenda basi lao tukutane yote kwa sababu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili tumuulize kuhusiana na habari za hao mabwana wanayozungumza kuhusiana na mambo ya kada Yahya anasema fa lana Abdullah ibn Umar ibn Khattab dakhila lilmasjid tukawafikishwa sisi Abdullah ibn Umar ibn wakati anaingia msikitini tukutana na ibn Umar wakati anaingia msikitini anasema fa itanabtuhu ana wa sahibi tukamzunguka mimi na mwenzangu tukamzunguka mimi na mwenzao ahduna ali yaminihi mmoja wetu akiwa upande wa kulia wal akharu an shimali na mwingine akawa upande wa kushoto yani mmoja akao upande wa kulia wa Ibn Umar na mwingine akao upande wa kushoto wa Ibn Umar yani akisema fadhanantu anna sahibi sayakru alkalama ilayya nikajua kwamba mwenzangu ataniachia mazungumzo mimi nikajua kwamba bwana mwenzangu huyo ataacha mimi nizungumze na Ibn Omar ada tani yani mara nyingi watu wanapokuwa wawili wakaenda sehemu lazima tu katika mazingira utajua kwamba huko tunakoenda lazima mazungumzo huyu bwana ataniachia mimi na hapo palikuwa hivyo Yahya akajua kwamba mwenzake akamwachia yeye kuzungumza fakultu nikasema yani Yahya anasema nikasema mimi Aba Abdurrahman ewe baba Abdurrahman Aba Abdurrahman ewe baba Abdurrahman innahu qad dhahara qibalana nasun kumedhihiri huko kwetu watu innahu qad dhahara kibalana nasu umedhihiri huko kwetu watu yaqrauna alqur'ana hawa watu wanaisoma qur'ani hawa watu ni wasomaji wa qur'ani wanaisoma qur'ani wayatakaffaruna alilma na ni watu ambao wanakufa ya elimu wanaikupia elimu wanasoma qur'ani na ni watu ambao wanaikupia elimu wanasoma wadhakara min sha'nihi na akaeleza kuhusu jambo lao wadhakara min sha'nihim na akaeleza kuhusu jambo lao wa annahum yaz'umuna anna kadar na hakika wao wanadai kwamba hakuna kadari wa annahu hao watu hao pamoja na kusoma kwao Qur'an pamoja na kuwa ni watu ambao wanakupa elimu lakini wanadai kwamba hakuna qadar yani Allah subhanahu wa ta'ala hajakadiria mambo wa anna al-amra na jambo linapokuwa linatokea linazuka hakuna kata jambo linapotokea linazuka wa anna al-amra unafun jambo linazuka qala ibn umar atasema fa idha laqita ulaika utakapokutana hao watu فاخبرهم اني بريء منهم waeleze mimi niko mbali na wao utakapokutana nao waambie kwamba mimi niko mbali na wao wa annahum buraa minni na wao wako mbali na mimi mimi niko mbali na wao na wao wako mbali na mimi والذي يحلف به عبد الله بن عمر na hapa kwa yule ambaye anamwapia Abdullah ibn Umar na hapo kwa yule ambaye anamwambia Abdullah ibn Umar ila Allah subhanahu wa ta'ala law anna li ahadihim mithla uhdin dhahaban lao kama mmoja wao angekuwa na mfano wa mlima wa Uhud dhahabu yani akawa na dhahabu ambayo ukubwa wake ni mfano wa mlima wa Uhud mlima wa Uhud uko pale Madina wao mmoja katika hao watu angekuwa na mfano wa mlima wa Uhud dhahabu anfaqahu akatoa kwenye dini akatoa sadaka kwa ikhlasi kabisa ma kabila Allahu minhu Allah hatumkubalia ما قدر الله منه الله حكمكبالي حتى يؤمن بالقدر بقى من قدر حكمكبالي حكمكبالي هي صدقه yake بقى امن قدر ثم قال كيشا كما حدثني ابي عمر بن الخطاب امن سيمليا baba yako Umar ibn Khattab wataka alhadith akaileta hii hadithi min ajli istidlali bihi ala al-iman bil qadar kwa ajili ya kutaka dalili kwa ajili ya kuleta dalili juu ya kuamini qadar akaileta hii hadithi kwa hiyo kwa vile Imam Nawawi yeye ameondoa zile athalib ndio maana akasema tu ana Umar lakini msimuliaji ni Ibn Umar kutoka yake na anasimulia kwa sababu ya wale watu ambao walikuwa wametoka Basra na kuja pale na kumuuliza kuhusiana na kadhia ya wale watu ambao walikuwa wanasema kwamba hakuna kadar na jambo linakuwa ni lenye kuzuka tu kuna faida nyingi lakini lengo si kusherehesha hii hadithi kama hadithi kwa sababu hadithi ziko nyingi na lengo kiasi fulani watu wapate elimu basi nimeleta hicho kisa kwa ajili watu waelewe kwamba kwa nini hii hadithi ilisimuliwa طيب kwa hadithi anasema ana Umar ibn Khattab radiyallahu anhu aidan kutoka Umar ibn Khattab radiyallahu anhu pia قال amesema bainama julusun inda rasulillah sallallahu alayhi wasallam wakati sisi tukiwa tumekaa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba wao walikuwa wanapenda sana ukana mtume alayhi salatu wasalam walikuwa wanapenda sana sasa huyu kaali anasema dhata yaumi siku moja eh يوم من الايام اي يوم من الايام يوم من الايام انت ulikaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam siku miongoni mwa masiku tulikuwa tumekaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam siku miongoni mwa masiku id mara id mara twalaa alaina rajulun akaja mtu akatufikia mtu patoka akatokea mtu huyo mtu shadidu bayadi yake nguo zake ni nyeupe sana msafi yuko smart shadidu sawadi shari nywele zake nyeusi sana Sheikh Uthaymeen anasema ay annahu shab ay annahu shab ni kijana ay annahu shab ni kijana sio angekuwa mzee nywele zake zingekuwa na lakini nywele ni nyeusi sana sifa ya kijana la yura alayhi atharu safar haonekani na athari ya safari لان ثيابه بيضاء لان ثيابه بيضاء وشعره اسود لان ثيابه بيضاء وشعره اسود ليس فيه غبار ليس فيه غبار ولا شعث السفر لان ثيابه بيضاء وشعره اسود ليس فيه غبار ولا شعث السفر وسبب غوزات نيوبي لان ثيابه بيضاء وسبب غوذاك نيوبي وشعره اسود ونيوله ذاك نيوسي ليس فيه غبار سمنا غبار laysa fihi ghubar hakuna vumbi wala sha'ku safar wala ule utimkaji wa safari yani utimkaji wa nywele kwa sababu ya safari mtu na nywele akasafiri safari ndefu basi zile nywele zinakuwa ziko tip tip lakini hajaonekana hiyo wala yaarifuhu minna ahadun hamjui yeyote katika sisi bimaana huwa gharibu bimaana huwa karibu ni mgeni huwa karibu ni mgeni kwa nini tunasema ni mgeni hal hadha qalahu umar bidhannihi au bisarihi qawli al-hadhir je haya maneno umar ameyasema kwa dhana yake kwamba katika sisi hakuna anayemjua au kwa sababu wale waliokaa katika ile majlis walisema kwamba bwana huyu mtu mjui sababu ya mtu sasa kuto kumjua kwake na maana wengine wote ambao walikuwa katika ile majlis mjui sasa kuna ihtimali imma alisema kwa dhana yake au amesema haya maneno kwamba wala yaarifu minna ahadun kwa sababu wenyewe waliokaa katika ile majlis walisema bwana والراجح أنه قاله بصريح قول الحاضرين أنه قاله بصريح قول الحاضرين أنه قاله بصريح قول الحاضرين كأنه يعني أنه قاله بصريح قول الحاضرين عمر aliyasema يتم يا لمنينه sababu ya kauli ya watu waliohudhuria wale ambao walikuwa katika ile majlis walisema wazi kwamba huyu mtu hakuna anayemjua limadha kama jaa fi riwaya hmm? dawi kama jaa fi riwaya kama jaa fi riwaya kama ilivyokuja katika riwaya kama jaa fi riwaya kama ilivyokuja katika riwaya فنظر القوم بعضهم الى بعض فنظر القوم بعضهم الى بعض فنظر القوم بعضهم الى بعض وكتزمانا زمان wao kwa فنظر القوم بعضهم الى بعض وكتزمانا watu wao kwa فقالوا وكثير fakalu wakasema maana hada hatumjui maana hada hatumjui kwa hiyo Umar bin Khattab radhiallahu anhu anasema haya maneno wala yaarifu minna ahadun kwa sababu ya maneno ya wale waliohudhuria hata jalasa ila nabii sallallahu alaihi wasallam mpaka akakaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi rukbatayhi ategemeza magoti yake eh, kwa magoti ya mtume sallallahu alaihi wasallam wa wadaa kaffaihi ala faqadayhi akaweka vigende vyake vya mkono juu ya mapaja ya mtume sallallahu alaihi wasallam japokuwa Sheikh Uthaymeen kadhalika kauli ambayo ame ameieleza Imamu Nawawi wakati anasherehesha sahihi Muslim kwenye hii hadithi anasema wa wada'a kaffaihi ala faqadayhi akaweka vigenja vyake kwenye mapaja yake mwenyewe Sheikh yeye wakati anasherehesha hii kitabu kasema hivi yani vile vigenja vyake vya mikono aliweka kwenye mapaja yake mwenyewe yule yule mgeni kadhalika uh, hayo ndio ambayo ameashiria Imamu Nawawi wakati anasherehesha hii hadithi katika sahihi Muslim lakini sahihi kwamba yule bwana alichukua vigenja vyake vya mikono akaweka juu ya mapaja ya mtume صلى الله عليه وسلم لماذا ونين لانه جاء في الروايه لانه جاء في الروايه لانه جاء في الروايه لانه جاء في الروايه ثم وضع يده ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول لك في روايه ambayo imekuja tumba wadha yana kisha kaweka mkono wake ala rukbatay nabii sallallahu alaihi wasallam juu mafaja magoti ya mtume sallallahu alaihi wasallam kisha kaweka mkono wake juu ya magoti ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo hili wao inaonyesha kwamba vile viganja vyake vya mkono hakuweka kwenye mapaja yake yeye bali aliweka juu ya mapaja ya mtume sallallahu alaihi wasallam وهذا هو الذي رجحه ibn Daqiq al-Aidi wa Sheikh al-Abbad na hii ndio ambaye amerajihisha Ibn Daqiq al-Aid imamu kubwa kabisa katika maimamu elimu Ibn Daqiq al-Aid ana sharh hii al-40 an-nawawiyya sharh mzuri sana sharh ambayo si mutawwal lakini faida zake ni nyingi na ameitaja hili waya vile vile Sheikh Abbas uh, katika Fathul Qawiy al-Matin fi sharh al-40 uh, wa tatimmat bi 50 kadhalika alipokuwa na sherehe ya hadithi Sheikh Abbas ana ana ana ana risala ana kitabu ambacho kwa kasherehesha ya hadithi yake akaita ya hadithi Jibril wa wametaja hii riwaya na kurajilisha kwamba yule bwana mikono yake aliweka juu ya mapaji ya mtume sallallahu alayhi wasallam wakala na akasema ya Muhammad akhbirni ani islam e Muhammad nieleze kuhusu uislam eh ma huwa alislam maana ya maneno kwamba nini uislam eh ma huwa alislam eh ma huwa alislam nini uislamu المسلم akhbirni عن الإسلام أي ما هو الإسلام ما هو الإسلام nini uislamu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا اجابه بالامور الظاهره دون هذا ولعل نقف عند الانتهاء آه، هذه العبادة أجابه بالأمور الظاهرة أجابه بالأمور الظاهرة أجابه بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة والإيمان bil umuri albatina batila ajabahu bil umuri albatina wal iman bil umuri albatina alipomuuliza kuhusu Uislamu alimjibu kwa mambo ya dhahiri yani kuondoa shahada kwa shahada nayo inakuwa dhahiri kwa sababu ah, mtu anakuwa anatamka hata anapotoka katika dini nyingine kuingia katika dini ya Kiislamu swala ni kitu ambacho kinakuwa dhahiri zaka ni kitu ambacho kinakuwa dhahiri funga ni kitu ambacho kinakuwa dhahiri kadhalika haji inakuwa dhahiri kwa hiyo Uislamu amemjibu kwa vitu ambavyo ni vya wazi wal iman bil umuri al batin na imani akamjibu kwa vitu vya siri al umur al batin na vitu vya siri ambavyo vinakuwa katika moyo wa mtu قال ابن دقيق قال ابن دقيق ابن دقيق العيد قال ابن دقيق العيد قال ابن دقيق العيد قال ابن دقيق العيد وقد استفيد من هذا الحديث وقد استفيد من هذا الحديث وقد استفيد من هذا الحديث أن الإسلام والإيمان وقد استفيد من هذا الحديث أن الإسلام والإيمان أن الإسلام والإيمان حقيقتان متباينتان أن الإسلام والإيمان حقيقتان متباينتان متباينتان أن الإسلام والإيمان حقيقتان متباينتان لغة وشرعا لغة وشرعا أن الإيمان أن الإسلام والإيمان حقيقتان متباينتان لغة وشرعا حقيقة uislamu na imani na hakika mbili ambazo zinatofautiana tutaleta maelezo yake lughatan wa shar'an wa hadha huwa al-asl wa hadha huwa al-asl maneno ya kundakika laidi anasema anna al-islam wal imana hakikatan mutabayinatan lughatan wa shar'an wa hadha huwa al-asl fi al-asma'i al-mukhtalifah وهذا هو الأصل في الأسماء المختلفة وهذا هو الأصل في الأسماء المختلفة وهذا هو الأصل في الأسماء المختلفة وقد يتوسع فيهما الشرع وهذا هو الأصل في الأسماء المختلفة وقد يتوسع فيهما الشرع وقد يتوسع فيهما الشرع فيطلق احدهما على الاخر وقد يتوسع فيهما الشرع فيطلق احدهما على الاخر فيطلق احدهما على الاخر على سبيل التجوز على سبيل التجوز anasema ibn daqiq al-aidi wa kad istufira min hadha al-hadith na hakika imepatikana faida kutoka kwenye hii hadithi wa kad istufira min hadha al-hadith imepatikana faida kutoka katika hii hadithi anna al-islam wal-iman hakika uislamu na iman anna al-islam wal-iman hakika uislamu na iman haqiqatan mutabayinatan lughatan wa shar'an ni hakika mbili ni maneno mawili yanayotofautiana kilugha na kisheria yani hii hadithi inatujulisha kwamba Uislamu na imani ni maneno mawili hakika mbili ambazo zinatofautiana kilugha na na kisheria kisha akasema wa hadha huwa al-aslu fil al mukhtalifa na hii ndio asili katika majina yanayotofautiana wa hadha huwa al fil asma'i mukhtalifa na hii ndo asili katika majina yanayotofautiana lakini akamalizia akasema waqad yatawassau fihi mashariu fayutliqu ahadahuma 'ala al lakini sheria inaweza kupanuka ikatumia mojawapo ikawa na maana nyingine katika njia ya majali sheria inaweza katanuka katanua majali ikatumia neno mojawapo likawa na maana nyingine lakini kwa njia ya majali وقد يتوسع فيه مشاره فيطلق احدهما على الاخر على سبيل التجوز lakini sheria inaweza kupanuka yani itibari kuna neno litatumika kwa maana hiyo fayutliqu ahadahuma ala al-akhar ala sabili at-tajawuz sheria ikatumia neno mojawapo katika haya mawili yani Uislamu na imani ikiwa na maana nyingine kwa njia ya majali yani kwa njia ya kuadhibu كمل بما ياتي كمل بما ياتي قال الشيخ العباد قال الشيخ العباد حفظه الله قال الشيخ العباد قال الشيخ العباد ولفظ الإسلام والإيمان ولفظ الإسلام والإيمان بريا ضاف وكعرف ممدودة ولفظ الإسلام والإيمان ولفظ الإسلام والإيمان ولفظ الإسلام والإيمان من الألفاظ من الألفاظ من الألفاظ التي إذا جمع بينها ولفظ الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر إذا جمع بينها في الذكر إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى فرق بينها في المعنى فرق بينها في المعنى وإذا أفرد أحدهما عن الآخر وإذا أفرد أحدهما عن الآخر وإذا أفرد أحدهما عن عن الآخر وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعا شمل المعنيين جميعا شمل المعنيين جميعا الشيخ العباد حفظه الله نسمه ولفظ الإسلام والإيمان نلفظ يا uislamu na imani lafdhi hivi mbili lafdhi ya uislamu na imani min al-alfadhi ni katika matamshi min al-alfadhi ni katika matamshi au ni katika maneno allati idha jumia bainaha ambayo yanapokusanywa pamoja fi dhikri kwenye kutajwa neno uislamu na neno iman ni katika maneno ambayo yanapokusanywa pamoja katika kutajwa maneno ambayo yanapokusanywa pamoja katika kutajwa furrika bainaha fil ma'na yanatofautishwa baina yake katika maana furqa bainaha fil ma yanatofautishwa baina yake katika maana yani maadamu yametajwa pamoja kila neno linakuwa na maana yake tena linakuwa na maana yake kama ilivyokuja katika hadithi neno al na iman yametajwa katika hadithi moja kwa hiyo kila neno litakuwa na maana yake wa idha ufrida ahaduhuma al akhar na litakapotajwa neno mmoja wapo katika hayo mawili wa idha ufrida ahaduhuma al akhar na litakapotajwa neno mmoja wapo katika hayo mawili pekee yake yani likatajwa moja likaachwa lingine na likatajwa moja likaachwa lingine shamila almaanayaini jami'an inakusanya maana zote mbili kwa pamoja ikiwa na maana kwamba kama litatajwa neno la alislam katika aya au katika hadithi basi litakuwa linabeba na maana ya imani kadhalika likitajwa neno la alimani katika hadithi au katika aya basi litakuwa linabeba na maana ya alislam islam jamian anakusanya maana zote mbili ama kuhusiana na yale aliyoeleza mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na hizi nguzo za Uislamu hizi tutaeleza katika hadithi inayofuata isipokuwa darasa inayokuja tutaanza kueleza kuhusiana na masuala ya al iman tumeelewana eh na kwa leo tunasimama hapa tutaendelea ujao inshallah